Garko nik dakidala saiuntan ere, maialen alfagorekin segituko dugu, lasaitasunez saitasunez loratuz eh, deitu egitura sortu baitu, sofro musika proposatzen du, haintzinek aldean egindauku sofrologiaren aurkezpen bat, aldiuntan, nahi jakin nola pasatzen diren saioak maialen. Bon, taldea eta mm, individuala ez da baita berdin, taldean beti atxariketekin abiatzen gira, atxarekin ariketa desberdinak aldi oro, baina atxarekin zentratzen gira, pausatzen gira, eta momentuan izaiterat eh, Eh, Arribatzen gira, nun baitzen eta jende aldu delarik, usu heldu da eh, etortzen tortzen girelarik, heldu gira gure eguneroko kezkekin, gure eguneroko bizipenekin, penekin, azteko, eta hori interesgarriena da, eh, ariketa hoiekin da, biskat, laguntzea biskat momentuan momentua bizitzen. Ara. Eta ariketa horiek eta gero, beraz, errandugun eh, ostion aipatutan bezala, gidantza bat bada, oran, edo, edo gitarrarekin edo gabe, eh, asko egiten gabe ere, eta da, eh, usu lasaiketa bat, gorputza biskat eh, eta konsientzia maila lasaitzeko, da oheratzean bezala, konsientzia maila ulertzeko, konsientzia maila da oheratzen girelarik, behi oartzen gira, dena lasatzen dugu, lasatzen dugu, lokartu arte. Eta hor, helburua da, lasatzea, Ez lokartzea. Eta hor e, lasatzen dugun hortan hor girelako erreziptibo eta hor dugulako gauzak e, informazio berriak emaiten al, positibatzen al egoera bat... E, azkartu behar ditugun horiek eh, azkartu eta toki berri bat eman. Hmm. egiten da, luzaturik, jarririk, etzanik? Ara, eh, hori egiten da uh, eh, astapenean usu jarririk egiten da. Eta jarri, jarleko ere badira postura desberdinak. Eta gero pixkanaka-pixkanaka sartzen girelarik metodoan uh, barna, hainitz ere sutik egiten da, eta hainitz gorputzeko ariketak, me ez da kirola, ez gira kirolan, da zinez sents sensazioak irakurtzeko eta senditzeko. Horan mugimendu bat sortuko dugu, eta gero entzunen dugu errezibituko dugu uh, etorri den sensazioa, etorri den gorputzeko, uh, eh, gerozta finago uh, sekatzeko uh, gure gorputzea. Saio batek, zumati dauten du? ginen du individualki egan enuke berreta mar minuta ordu bat, eta taldean gehiago ordu bat, depintzen du, taldea gerozta hundiago, eta denbora, oso importanta da, denbora hartzea denen eh, partekatzeoiek bizitzeko, metodoaren bahane baitira. E, sofrologia ez da magia, <laughs> ez da aldi batez... Eh, konpontzen, da luzaran eh, egiten dena eh, gauza bat? Bai, uste dut gauza asko bezala aldiz haipatzen aldugu entrenamendu bat dela. Mm. Entrenatu behar dugu gure uh, konsientzia maila hori jeusten. Oartzen gira, egunean, egunean zehar Eh, konsientzia maila oso altua da, egan nahi du, eh, oso erreaktiboak gira, jabotxeri, gauzeri, uh, biziki fite joiten baita dena gure inguruan, eta ara, orduritasuna, urtik heldu da, ere, uh, ez baitugu, usu, momenturik hartzen, lasaitzeko berriz eta egunean eh, kargatu dugun hori guzia deskargatzeko biskat eta momentu bat lasai, lasaitzeko. Eta horan gerozta gehiago egunean zer hartu momentuak lasaitzeko konsientzia maila hori apaltzeko, eta gerozta gehiago hartzen gira eh, gertakari eri buruz ere gure reakzioak, gure ikuspegiak aldatzen direla. E, nola iten alda zure gana diteko, ba, dituzu toki finkoak, leku bat baino gehiago? Eh, nire gana etortzeko, bon, beraz errandutan bezala errezibitzen dut individualki xaran eta mm, kanbon, eta gero, beraz, deitzen hauten taldeeri, eh, langileeri, e, joiten naiz, haien e, lantukietara, zinez hori, bai. Eta gero taldeak ere beraz egizuzitzen ditut etxean eta mm, kabinetan kanbon. Informazioak ukaiteko ez dut oraindik egin uh, zit edo webgunerik. Uh, aldiz badut, uh, ez dut <laughs> bat ere menperatzen, baina Facebook eh, hori uh, bat pertsonala, baina idikia dena, zenta bakarrik gauza profesionalak emaiten ditut barnean. Badut mail bat eta telefono bat. <laughs> ba, Maitela dituzunak, Bertin? Telefonoa da 06, ogoita ma bi, larogoita ma sei, ma bi eta irurogoita behatzi. Mail elbidea maialen.alfaro abildua Ez azut eh, nola formatua izan zira? Eh, zer da sofrologo izaiteko eh, segitu behar den bidea? sofrologo izaiteko badira formakuntza de, eskola desberdinak eta nik nire formakuntza egin dut tolosan, bi urte osoz jarraitu dutana Formakuntza nahi baduzu da um, kaizedo da asmatzailea eta badira eskola batzuk kaizedoren eskolak dira. Eta nik adibidez egin dut formakuntza bat ez da kaizedoren eskola, baina kaizedoren metodoa ahunt berdin-berdina ikasi dugu. Eta orduan hor dira haien arteko pixkat, uh, erranen nuke, desadostasun batzu, kaizedorekin formatuak izan dinen asko gerozta gehiago nunbait ateratzen dira kaize eh, eskola hoietatik eta haien formakuntza tokiak uh, egiten dituzte. Adioz norbait interesatu adelarik eh, formakuntza, sufrologia formakuntza bat segitzea, interesgarria da ikustea zer nolako formakuntza nahi den, kaiz edo ez. hor adibidez nik indutanan, badu uh, estatuaren zigilua, biskat bukaeran, badugu diploma bat estatuarena dena. Uh, laguntzen du hautatzen, zenta Ba, este gauza guzietan bezala orotarik egiten da. Formakuntza batzu ez dira, biziki seriosak eta batzu seriosago dira eta ara, nuke horre eh, berda da egin senditzen dugunari eta konfientxa egin eh, autatzen dugularik formakuntza toki bat eta, eta galdetu sofrologoak direneri eta... Ez duzu sekulan dukan uh, eh, orako jenden ganik beldur bat edo uh, batzu ezagutzen ez dugun gauza bati buruz hor, uh, bo, stut erraiten duzu, erran duzu hainitzetan uh, sientifikoki onartua zela eta ez da beldur bat orako guru edo zerbait beste gauza mistiko bat dela edo sofrologia, e, orai sartua da, ere uh, zabaldua da? Bai, uste dut uh, uh, iduriz garai batez, menik ez non baitez bada ezagutzen gara jortan, baina izan da, uh, pixka bat uh, nazmen bat sofrologoak izan direnek, baliatu baitu ituzte ere beste metodo batzu, eta biskat, mm. zakin nola egan, mundu paralelo hori hor, biskabat uh, baliatu dutenak, eta azkenean, uh, eh, nubai nasi dutenak hasteko. Kaltetu izan du iduriz garai batez eta bai, nasia izan da sofrologiaren izena. Eta hortik, hortik etorri da gero kaizedok nahi izan du zinez uh, eh, uh, eh, nubai label bat bezala egin eta babestu sofrologia metodoa ez nasteko uh, uste dut on hainitzek arri duela, zenta gaur egun uste dut sofrologiak uh, toki du uh, bai ospitaletan, bai eh, toki uh, ezagutuetan, eranen genuke, baina uh, uste dut uh, bere frogak eginak dituela, Sofrologiak gaur egun, ez, ut, ez dakit, ez dut entzuten sobera beldu hori nire inguruan hasteko, eh, gero, ez dakit. <laughs> Mentoaz gauza pratikoetan ere, uh, zer um, sumat pagatzen da uh, saio bat? Orduan, uh, orokorki, bon, voilà, nik eran entu nire, presio, dakit, nire presioak edo orokorki saio batek uh, eh, goi euro balio du, joiten alda kostaldean berroita amar, berroita amabostu euro arte, eta saio individual batek apepres balio du amabost euro, eh, gero luzaran egiten delarik, badira trimestruka pagatuz, merkeago da, edo taldeak zinez urtean zehar egiten direlarik, merkeo soizaiten alda taldeko saioa. Ebe, mileskar hainitz, eh, maialen? Deuxetaz, <laughs> blazerrekin, mileskar zuri. Dungo, dungo,